Agresivnim plašljivcima ne dam da me troluju Aktuelnim glasnicima ne dam da me školuju Kad pojedem čokoladu u kantu odložim foliju Borim se za zdravu glavu i misao slobodu Agresivnim plaštjevcima ne dam da me troluju Aktuelnim glasnicima ne dam da me školuju Kad pojedem čokoladu u kantu odložim foliju Borim se za zdravu glavu Grup set lud čas Narod je podeljen svud baš Jedni se krpe od danas do sutra Drugi ga žive idemo pun gas Varnicu lagano baci tu baš eksplodira bezumno nasilje Bum traš šta tad Moj brat opet da lomimo svoj grad Debili foliješ treniram čitam Što više radim to shvatam da nisam presudno bitan za globalnu priču Al ne krivim nikog za svoju ličnu Nauka gomila ništa na silu Treba se popeti sam na planinu U osvit zore videti problem Bolje proceniti koliko je golem Koji je udeo tebe u tome Koji je ugao i smete borbe Ko siguran zaklon Slon deluju ovce, al dan slobode je neprikosnoven Koji je udjel u tome Koji je ugao i smerte borbe Ko siguran zaklon deluju ovce Al dar slobode je neprikosnoven Agresivnim plaštjevcima ne dam da me troluju Aktuelnim glasnicima ne dam da me školuju Kad pojedem čokoladu u kantu odložim foliju Borim se za zdravu glavu i misao slobodnu Agresivnim plaštjevcima ne dam da me troluju Aktuelnim glasnicima ne dam da me školuju Kad energiju Borim se za zdravu glavu trag Uspon na brdo gde svi vide svoj kraj Ljudi bi više varaju čula Gone da misle da svi nismo nula Van izvora sile Ranjiva trupla, šuplje školjke u pesku bez duha Da nije tako se uveri svako ko dotakne bližnjeg datim darom Tu odgovornost ne shvati lako Odbije na dlanu nuđeno carstvo Slobodan čovek u ovom svetu Sve veću vremenom plaćat će cenu Ili si vakser ili si folijaš Ko si da štrčiš iz kategorija Moje ime Boško od Božidar Besmrtna duša je nepokoriva Agresivnim plašljivcima ne dam da me troluju Aktuel zelenim glasnicima ne dam da me školuju Kad pojedem čokoladu u kantu odložim foliju Borim se za zdravu glavu i misao slobodnu Agresivnim plaštivcima ne dam da me troluju Aktuelnim glasnicima ne dam da me školuju Kad pojedem čokoladu u kantu odložim foliju Borim se za zdravu glavu